Justuki, uh, eh, hoi da, gai uh, eh, baikor batzen eta jogadielaik uh, eh, gure laborantxetat uh, ikusten dute beste molde batez aigila lanian, haurean uh, dira, Mena gero galtuak pausatzen dituzte laik eta hola, bon, bada beti agapostu bat, agapostu baikor bat, eta agapostu susen eta garantzitsu bat, eta hortan uh, gaztia ebe lotzen da eta bon, eh, beste manera batez uh, ikusten du. Eta hau dela, beren eskoletan da uh, laborantza industriala eta hor ikusten dute be, bat beste laborantza mota bat. Mena Horren ikusteko behar dira bizitak egin edo behar da erakasle, erakasle bat, amini bat, uh, eh, sensibilizatua um, mm, maila hortan. Ez balin mhm. bada sensibilizatua uh, mhm. ez da bate iganarazten uh, eh, ikasler. Gure lotsa da, heben eh, tokian zer uh, geldituko den, adibidez ezerten balin baditugu gure langile guziak akitan niamailan, mailan, zer geldituko da heben... Ez da deus eh, definiturik, eh, bada bi urteko eksperimentazio lan bat egiteko, eta hortan sartuak gira eta segitzen ditugu bilkurak. Bon, eh, dena egitekoa da, eh, egira pentsatzen eh, da politika mailan ere bai, eh, diruaren aldetik, afen denak hortan sartzen dira ez bakarrik langileen afera bakarrik, mena dena sartzen da hortan. Mhm. Da proiektu animal bat, proje strategik haiten da zerbait handi ez dena hola konpontzen ahal, bi egunez, euh, voilà, hortako uh, boskatuk izan da euh, mailan bi urtez euh, lan uh, egitea maila hortan.